Remember the Days, sê uh, Mary Hopkin in haar inleidingsliekie vir die program Treffers van Toeka tot Nou, dier my aangebied, en die primaire doel van die program is om jylle in een naweek luim te kry. Ok, kom ons kyk of ons het gaan recht kry. Uh, en uh, sonder om dan nou langer te talm, kom ons luister die groep Smokey, ne, is alom bekend, vir hulle treffers uh, Living Next Door to Alice. Hulle is uh, Britse afkomst en het begin as The Yen. Hulle het lang luistreffers wat strek vanaf oktober 1963 en hulle die brander dier die jare gerei en so onlangs soos die begin van uh, wel twee jaar gelede het hulle nog rond reisende toere gedoen. Uh, die een wat ons gaan luister van Smokey is die een wat hulle, ah, Needles in Pinza, en dit is in 1977, het hulle die plaat uitgebring. Ons luister, hier kom Smokey. Smokey. Eh, Smokey en uh, ja, uh, hulle het baie baie groot treffers gehad wat ons na geluister het en wat ons geniet het dier die jare en uh, hulle is al soveel jare aan die gang. Ok, die volgende groep is ook net so populair en ook net soveel uh, treffers gehad. Hulle is in 1968 in Londen gestig en is een Britse rockgroep wat in die 1970s wereldwijd bekend geword het Hulle bekendste groeplede bestaan uit hoofsanger eh, Brian Connolly, basspeler Steve Priest, eh, kitaarspeler uh, Andy Scott en op die drom het hulle gehad Mick Tucker. Nou die groep so oorspronkelike uh, eh, naam was uh, Sweet Shop. Hulle toe later uh, The Sweet geword en hulle is ook bekend as sommer net straight forward uh, Sweet. Sweet. Right, die suite gaan nou vir ons sê, Funny Funny van 1971. Ook een lekker, lekker party ene gewees. Ons het hom altyd geniet. Hier kom hy. what you mean to me. het gesing Funny Funny, dat, uh, eh, die kom uit die era of een tydperk waar hierdie dubbel name van uh, plate baie gewild was, soos Funny Funny en Lookie Lookie en uh, wat was daar nog, daar was hele klomp Chewy Chewy, hele klomp van die liekies wat so uh, die naam twee woorde herhaal en uh, hulle was allemaal groot treffers geweest hierdie groep wat, ok, na my school daar, het hulle beginne gewild geraak, maar daar is vooral een lied, wat hulle, och, ek geloof, hy het miljoene, miljoene, der miljoene verkoop. Uh, as jy praat van village people, dan kom hulle onmiddellik in gedachte, kom die YMCA, die uh, dans wat, eh, uh, vir die liedje uitgewerk is, die arms, boer, die kop en op die saie en wat ook al, ja. Uh, hulle het een disc, disco groep wat bekend gestaan het vir hulle uh, kostuums op die verhoog. Ek weet, daar was een uh, Indiaan en daar was een, oog, een klomp verskillende kostuums wat hulle uh, op die uh, verhoog vertoon het. Nou, uh, die groep is oorspronkelijk gevormd dier die Franse producente Jacques Morali, Henry uh, Bololo en hoofsanger Victor Wallis. Na aanleiding van die bekendstelling van die debietalbum van die Village, wat die gay gehoor van die disco gemeenskap geteiken het. Kom ons luister na hierdie een wat ek van gepraat het, wat uh, by verre hulle uh, signature tune was. Ja, daar sê iemand nou, Julian, he, dat uh, Sugar Sugar was nog een van die herhalende name. Uh, Uh, kom ons luister na YMCA van die Village People. En as jy die dans kan doen, kyk of jy dit kan doen. Uh, lekker op een vrijdagmiddag. Hier kom my. Sommere in die kantoor as jy nog op, uh, as by die werk is, net. Hey, lekker man, lekker, soos hulle sê, en dit was uh, die uh, eh, YMCA van The Village People. Uh, ja, die volgende ou op die draaitafel is, uh, uh, hy was ook redelijk bekend, ja, hy was goed bekend, Ellen Eugene Jackson, geboore 17 oktober 1958, Amerikaanse sangerlikkie skryver, bekend daarvoor dat hy een stijl uitvoer wat algemeen beskou word as neo-traditionele country. Uh, sowel as om baie van sy eie liekies neer te skryf, Jackson het uh, eh, 21 atelier albums opgeneem, en sluit in 2 kerfsoes albums en 2 gospel albums, uh, sowel as 3 albums uh, met uh, die grootste treffers op. Die liekie wat Ellen Jackson vir ons gaan bring vandag is... Uh, hy syng Kiss an Angel Good Morning. Oei, lekker. Hier kom hy. Whenever I chance to meet Some old friends on the street They wonder how does a man get to be this way I've always got a smiling face anytime and any place. And every time they ask me why, I just smile and say, You've got to kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. So kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back try to guess the secret of happiness. But some of them never learn. It's a simple thing. The secret I'm speaking of is a woman and a man in love. And the answer is in this song that I always sing. You've got to Kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. So kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back home. You kiss an angel good morning let her know you think about her when you're gone. So kiss an angel good morning. lover like the devil when you get back home. Ellen Jackson, hy soen die engelkies goeiemorgen en uh, ja, let them know, you will be thinking of them when you're gone. Ok, uh, hierdie volgende, wel, hulle noem hulle the Cam uh, Kelly Family, is in 1974 as the Kelly Kids gevorm en hulle is een Ierse Amerikaanse Europese, eh, Europese, <laughs> Europese muziekgroep wat eh, bestaan uit multigeneratie van uh, die familie van nege broers en sisters wat hulle self in die vroeger jare op die voorhoog by hulle pa en ma aansluit. Hulle speel een repertoire van rock, pop en volksmuziek. Nou, uh, hulle het sukses behaal recht oor die wereld, vooral in Duitsland en Benelux, Scandinavië, Pole, Spanje en Portugal. Hulle het, ek weet hier in Zuid-Afrika was hulle ook baie gewild geweest die Kelly family. Hulle het meer as 20 miljoen al, al, eh, albums amtelijk verkoop, alhoewel hulle die albums grotendeels op concerte en toere in Amerika verkoop het. Die liekie wat ons na gaan luister van die Kelly family is Because It's Love. Dis hoekom? Het jylle gewonnen hoekom? dis because it's love. En ja, ek sien Judy, Judy Swanepoel daar van uh, Centurion, Pretoria, jy is ingeskakel en dan Susan ook, Susan uh, Jacobs daar van Amersfoort. Ek hoop jylle genie die program, steek jylle handen op en dans saam. The Kelly Family, because it... Every time I look at your face I get this feeling every time I look in your eyes. It starts healing every time we walk side by side. Yes, I get this feeling because it's love. Yes, it's love. Oh. 9 siblings, 9 broers en sisters, goeie genacht, en wanneer hoe voel het om in so huis groot te word? Nee, jy, ek dink is malligheid, <laughs> is een malhuis, uh, maar alhoewel nie, ek dink het makkelijk ook, ja. Right, kom ons stap aan, ons het nou geluister na die Kelly family en hulle het vir ons, because of, because it's love, die ouwens wat nou vir ons, uh, Pernell, Elvin, Roberts, junior, ne, hy is 18 mei 1928, jy sien, nou noem hulle om junior, huh? hy is in 1928 geboor, dan sê hulle junior, uh, <laughs> en hy is oorlede 24 januari 2010, 18 jaar voor sy 100ste verjaarsdag, ne, uh, nou, ok, hy was, uh, Amerikaanse verhoog rolprent en televisie acteer, activist en sanger, benevens gasvertolking in meer as 60 televisiereekse, was hy vooral bekend vir sy rolle as Ben Cartwright, sy oudste sien Adam Cartwright, in die westerse televisiereeks Bonanza. Onthou jylle om? Die Bonanza reeks wat ons elke aand vastgenaal gesit het voor die boksie, door toe uh, eh, TV net uitgekom het. Eh, dit was in 1959 tot 65 waar hy televisie reeks opgeneem is en as hoofdchirurg Dr. McIntyre uh, die uh, titelkarakter oor Trapper John M MD. Uh, dit was in 1979 tot 1960. Roberts was ook bekend vir sy levenslange activisme wat uh, deelname aan die Selma na Montgomery, uh, Montgomery optochte in 1965 ingesluid het en die druk op die NBC uitgeoefen het om te weerhou daarvan om wit mense te hier uh, eh, om minderheidskarakters uh, uit te beeld. Die liekie wat Pernell Roberts nou vir ons gaan bring is uh, hy uh, Ja, they, they call the wind Mariah. Dit kom ook uit uh, een of ander rolprent uit, ek is nou nie seker wat er nie, maar uh, <clears throat> they call the wind Mariah. En ek sê, <clears throat> excuse, al die pad van Georgia, sê ek hallo aan Motti de Kok daar, en ek dink sy dru, luister saam met Roo. Hy kan ons nie alleen een kant gaan sit en sy alleen luister nie. So, sy is ook een staatmaker, een luisteraar, gereeld ingeskakel, en... Uh, ja, en ek glo, sy geniet het, anders sal sy sê, die moes nie elke vrijdag inskakel nie. Eh, hallo, uh, Motti, jylle moet een lekker dag daar hee. Hier kom Penel Roberts en hy called the wind Mariah. En hy spel het Maria. Away out here they got a name The wind and rain and fire. The rain is Tess, the fire's Joe, and they call the wind Mariah. Mariah blows the stars around and sends the clouds a flying. Mariah makes the mountains sound like folks up there was dying. Mariah. Mariah. Mariah. They call the wind Mariah. Mariah. Before I knew Mariah's name and heard her wail and whining, I had a girl and she had me, and the sun was always shining. Then one day I left my girl, I left her far behind me, and now I'm lost, so gall darn lost, not even God can find me. Mariah. Mariah, Mariah, Mariah. they call. and all alone. There ain't no word but lonely. And I'm a lost and lonely man without a star to guide me. Maria, blow my love to me. I need my girl beside me. They call the wind Mariah, dit is uh, dier Roberts, uh, Pernell Roberts gesing, en uh, ja, mens kan so met die cowboy achtergrond hoor, of die country and western achtergrond hoor van die specifieke liekie. Uh, die Amerikaanse groep wat die laat 60s en vroege 70s is vernoem na die twee lede van die deel, hulle is net die deel, hulle is net die twee van hulle wat sing, hulle is Denny Zeiger en Rick Evans. Nou ja, hulle staan bekend as Zyger en Evans natuurlijk, en die liekie wat hulle vandag vir ons doen, is by verre ook hulle grootste, as het nie hulle enigste treffer is nie. Uh, nou, hulle waarski teen die gevare van technologie en wees daarop hoe die mensdom hulle self kan uitwis uh, dier gevorderde technologie en medische vordering. In the year 2525 bereik die eerste posiesie op die Billboard Hot 100 in 1969 en bly daar vir een totaal van 6 weke. Nou, jylle moet mooi luister na al hierdie dinge wat hulle sê hier so in die liekie. En hierdie is geskryf, geskryf door in die vroege 70s, ne? het hulle al die inzig of die vooruitzig gehad om te voorspel wat gaan gebeur met technologie in die wereld. Uh, hoor net hoe waar is partij van die dinge wat hulle daar die tyd al voorsien het. Hier kom hulle, Zyger en Evans met In the Year 2525. In the year 2525 If man is still alive If woman can survive They may find tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 55. machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. everything this old earth can give. And he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe yesterday In the year 2525 As hy, Zyger en Evans met the year 2525, soos ek sê, groot, groot uh, waarheid in hulle vooruitzichte in daardie jare al, uh, van hoe die mens homself gaan destroy, wees eh, paraat en wees eh, <laughs> dra kennis daarvan. Uh, dit is hoe dit gaan gebeur, volgens hulle liekie, en uh, ja, mens kan dink, dit is nie onmoendlikie, ne. Die volgende ene, Roxette, is die dame. Nou, jy sien, daar had ons nou net een groep van hier, die vroege 70s, uh, ge, eh, ge, gehad wat vir ons gesing het en hier kom ons nou even skielik met Roxette en sy is heel wat later, ek weet nou nie wat er uh, hulle uh, uh, ach wat noem is het ja, uh, ja hulle is 1986, 87 so het is heel wat later, hulle is een Sweedse popgroep en uh, bestaande uit Mari Frederiksen sy doen die koor en sleetelbore en per Gessle, koor en kitaar. In 1986 het die duo een internationale treffer geword toe hulle deurbraak album Look Sharp vrygestel het. Hulle derde album Joyride was in 1991, so gewin Joyride gepraat. Wanneer was Joy vanmiddag? Sy is daar van Amerika en uh, gewoonlik hierdie tyd het sy al aangekondig dat sy bezig is om te luister. Joy? Joy? uh, het jou rekenaar ingegee. Nou ja, Joyride, wat in 1991 vrygestel, hey, so gepraat van ingegee. <laughs> Sorry dat ek myself so interrupt hier so, maar uh, my, my sierstofmachine het toe, uh, hoe stel Lucas Marie dit, uh, ook laas nacht gaan staan, of uh, dit was gister uh, nacht in drie die ochend, en ek is nou al vir van daar af sonder uh, eh, uh, sierstof, so uh, die mense het beloof, hulle sal vanavond 6 uur, sal hulle hier wees om my nieuwe machine af te lever. Ho, ek hoop so, want uh, dit vat in die mens, dit uh, ek kan voel, jy weet. Ok, nou, Roxette het 19 Britse top 40 treffers en verskye Amerikaanse Hot 100 behaal, waaronder 4 Amerikaanse uh, nummer 1 met The Look Listen to Your Heart, uh, It Must Have Been Love, en Joyride. Nou ja, kom ons luister na die een wat ek genoem het, en dit is Roxette sing vir ons The Look, die kyk. Thank you. sy, Roxette, dit is maar so hoe mense naweek moet begin. Lekker, lekker, na na na na na, of <laughs> dit moes eindelijk die liekie sy naam gewees. Maar, hulle sê, she's got the look, daai kyk. Ok, nou die ookies wat nou gaan sing, The Brothers Four, is Amerikaanse volkssanggroep, gestig in 1957, hulle is bieke meer rustig, in 1957 in Seattle, Washington, en hulle is bekend, meeste bekend, vir die 1960 treffer liekie van hulle Greenfields, maar eh, die twee wat hulle vandag vir ons, ek gaan laat hulle twee doen, die twee wat hulle vandag vir ons bring is, die eerste ene, is, uh, eh, oogits, waar is hy? O, ja, hy sê, uh, eh, The Brothers Four, die eerste ene wat hulle vir ons gaan doen is 1960, ne, en hulle sing A Yellow Bird up high in a banana tree, ne, en dan die een daarna gaan A Green Leaves of Summer lekker luister na hierdie rustige Brothers for soos hulle vir ons daai tweeliekies sing. Yeah. someday. Wish that I were a yellow bird. I'd fly away with you. But I am not a yellow bird. So here I sit, nothing else to do. swing by the dawn's Billy Smith wouldn't really like my cowboy suit. I'm not gonna need it anymore. Catapults and conkers are blown up the canvas. I discovered something I love more and Dad, you mustn't laugh at me to me melody next. next. It sounded funny, but I didn't want it.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 I don't need my little yellow airplane. My roller skates will rusty by the Billy Smith will be like my cowboy suit. I'm not gonna need it anymore. Catapults and honkers are for up on discovered summer time Dad, you didn't laugh, that meant a lot to me I'm in love with Melanie, Melanie mixed up. Mixed up. kei mense, uh, ek het uh, baie gepraat, ek sê, sê, ek het so baie gepraat, en uh, eh, vragies, ek glo nie, jylle het een woord gehoor van wat ek gesê het nie. Ek het gesê die volgende plaat wat op die draaitafel le, is Martin David Robinson, en ek het ook genoem dat uh, die ou wat nou net gesing het, uh, Leapie Lee, uh, hy, uh, as ek net na sy stem luister, laat hy my baie dink, aan een van ons eie Suid-Afrikaanse sangers en dit is Nick Tyler. Ok, kom ons gaan na gebore 26 september 1925. Uh, eh, dit is uh, hierdie Marty Robinson en uh, hy was bekend as Marty Robbins. Hy was uh, Eh, Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, akteer, multi-instrumentalist en renmotorbestuurder, een van die gewildste en mees suksesvolle country en westerse sangers van alle tye vir ampers vier dekades van sy loopbaan. Robinson se muziek was gereeld te sien aan die boopunt van die country en treffersluiste en verskye van sy liedjes het ook succes behaal. Uh, as uh, poptreffers, en dan het ek ook genoem, so terwijl ek gepraat het, dat uh, ons uh, mis vir uh, uh, Kroonstad, waar is jy, uh, wat is haar naam, Louisa Heinz Meijer, jy is altyd ingeskakel, as jy nie is nie, dan weet ek as iets fout, die ander een is uh, Heinz Kroonjeda van Zerist, en dan uh, Corneels, Corneels Pieters en uh, Lorraine, uh, jylle, en uh, Alida, uh, Stein en uh, Adrie, daar ja, van uh, Rustenburg. Kom, as jylle hier is, kondig jylle self aan, dat ek kan sien jylle is hier. Ok, ons luister na Marty Robbins, die cowboy sanger, soos ek hom nou net beskryf het, uh, en die lekkie wat hy vir ons bring is Ghost Riders in the Sky. Lekker luister. Yippee-yi-yay. riders in the sky. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way once a mighty bunch of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky, and up a cloudy draw. yippee yay were still on fire and their hoofs were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay! Faces gone, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. Cause you gotta ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear the cry. It be I. As the riders went on by him, heard one call his name. If you want to save your soul from ever riding on a range, then cowboy, change your way today, or with it you will ride, trying to catch the devil's hood across the endless sky. irtia ei pia Ghost riders in the sky Ghost riders in the sky As hy een lekker ene en daar kondig, jy sê, dat as mens net een naam noem, dan kondig die mense hulle self aan. Nou hoe moes ek geraai het dat uh, Heinz Kroenier, ek sien jy is daarom ingeskakel en uh, jy sê jy is net bezig met admin, dis die wat jy nie saamgesels nie. Ok, ek uh, vergeef jou hierdie keer en die ander, waar is jylle, mense? Ons luister nou na een damekie, door van, och, sy is geboore in 1938, geboortenaam was Concetta Rosa Maria Frangonero sy is op 12 eh, december 1938 geboore, nou ek praat natuurlijk van Connie Francis, een groot, groot ster gewees in die dag, uh, eh, dit is nou voor 1960, het ek baie met haar te doen, en nie met haar te doen gehad nie, maar eh, was sy gewild, baie gewild gewees, ek het gereeld na geluister, enzovoorts, Eh, sy is Amerikaanse popsanger en toonaangevende vrouwelike sangeres van die laat 1950s en vroeg 1960s. Alhoewel haar kaart sukses, dit neem haar uh, albums en sovoorts, in die tweede helfte van 1960 afgeneem het, het Francis een topconcert aantrekking geblei. Ten spuite van uh, eh, verskye ernstige onderbrekings in haar loobaan, uh, ek het al voorheen gesê en ek sê dit weer, ek uh, vermoed of ek dink, dit was alkoholisme en dergelike probleme, is sy steeds, ofwel, het sy weer actief geraak uh, uh, op uh, wie sy aandrang? Was het uh, Frank Sinatra? Ja, ek denk so. Maar in elk geval, die likkie wat sy, Connie Francis, nou vir ons gaan bring, is uh, Stupid Cupid. Lekker luister, hier kom sy met een typische 50s type likkie. Hier kom sy. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Stupid Cupid, hey hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't. thing that bothers me is that I like Cupid. set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You got me jumping like a crazy clown, and I don't reach your. as hy, hy sy blameer vir Cupid uh, met sy uh, eh, pylkies wat hy so in haar richting skiet, hy sy uh, eh, be, wat <laughs> maan om om uh, eh, nie uh, om haar uit te los <clears throat> en voorbij te gaan. Nou, ja, ek, oh, jy sien, omdat Joinie is nie, is ek nou al vier minuut oor die tyd van die funny spot. Nou, uh, ja, Joy sal al lang al aangedring het daarop, waar is my funny spot? Maar, <laughs> ok, vandag het ek weer ene wat ons al voorheen geluister het, maar betie eh, van hulle bly net snaks. En hierdie keer is het eh, Nico Nel, en uh, die historische naam is die Rooskenner. Nou ja, as jy graag een meisie wil ontmoet, en uh, sal jy tot die uiterstes gaan om haar te ontmoet. Hier is sy story, hy is een Rooskenner, Nico Nel. Mijn laatste story is um, van die ouwe daan in Pretoria by sy male verblij het by, op so'n klein hoer en hy uh, stap die ogen aan begin daar buiten rond, jy weet, en hy kyk na die, die dit is sikke plotte, jy weet, klein hoer, sikke plotte en hy sien op die plot langzaam. een verskrikkelijke mooi girl daar stap en die denk dit is net so'n mooi girl dat hy haar nie kan even. en hy besef niet nou, hy moet op hom in die met haar gesels. Maar nou sien hy, sy stap nou by, hy het een buiten toilet, en um, sy stap nou die buiten toilet toe, toe sien hy, maar sy kom so, omtrent toe, hou hy aan die dop die volgende dag, toe sien hy, maar sy kom so, net na 7, kom sy nou in die ochtend teruggestap. Toe besluit hy, maar, hy gaan nou met haar gesels as sy terugstap. En, um, nou weet hy nog nie waar hoor nie, en hy sien hulle het verskrik by my roosbome en hy besluit maar hy gaan homself opvat op roosom en hy gaan bibliotheek toe en hy neem boeken uit oor roosom en of hy gaan sit daar in die, in die naslaan afdeling weet, en hy sit en blaai dier die boeken dan maak hy notas en hy blaai weer dier die boeken en toe hy nou nog een paar boeken uitneem ook toe kyk die bibliotheek en hy sê om so sê luister stel jy belangrijk Rosa hy sê ja sy sê nou maar luister hoekom kom jy nie donder gaan dan stik die noodtransval sy roospekervereniging af van die transval sy roospekervereniging dan kom jy na die stichting vergaring toe hy sê ek daar hy gaan hulle kies om as penningmeester van die noodtransval sy roospekervereniging toe krijg jy extra kaakies bibliotheekkaartjes eh, en hy maak sy boeken langer hou. Dat, dat eh, hulle gee glad om, hulle, um, hy hou twee weke niks. Stuur nie brieven of enig iets. En, um, en dan het hulle elke tweede donderdag van die maan, het hulle filmvertooning, oorroosing. Maar dit is nog zwart en wit. Dan, krij, dan is dan een ander ou, hy krijg so saam met die fliek, krijg hy so uh, ding, dan het hy so een van die stokken dan, dan wees hy net na die rooster, dan sê hy geel en, en, eh, en rooi, jy weet toe. Maar nou, nou maak hy notes, nee. hy laat net so dik pak krip notes, oor, of, of motas oor rooster. En toe hy nou weg is, toe hy nou voel, nou weet hy dit. Toe staan hy die ochend, toe die gulling so uitkom, sy kom toe nou van die, sy was die ochend toevallig nou bieke langer in die toilet gewees, maar hy wacht vir, so sy nou teruggestap kom, toe staan hy. Hy sê, morgen, my naam is Hansie de Brein, en <clears throat> jylle roose is baie mooi, die papa Meiland is baie mooi, die papa Meiland is uh, Floribanda, hy is een besonderse sterk geweer, en hy, baie, hy vertoon baie mooi, in die, in die tuin, en hy is een geerige roos. En um, ehm, jylle Casanova is ook baie mooi, die Casanova is een baie mooi snijroos vir blommerangstukkings, hy is geerig en hy is ook een sterk roos en hy is baie bestand in siektes. En jylle Pies is ook baie mooi, die Pies is die eerste roos wat na die Tweede Wereldoorlog ontwikkel is. Dit is waar hy sy naam Pies gekreed, en hy wil nie nabij aan mekaar staan, hy wil spiekie ver van mekaar afgeplant word. En <clears throat> jylle roos is baie gezond, jylle het nie black spot of roospinnekopje, jylle spuit seker baie met, met die sysdoks. En die gal kyk om so, sy sê, <clears throat> nee, skies toch, ek het nou jou naam vergeet, maar, maar ek weet glad die waarvan jy praat. <laughs> Hy sê my, jy, jy, jy het jy dan moet lekker gekak, <laughs> dis wat die mens nou noem, hy het op, uh, sy het op sy battery ge, um, ehm, en, ja, nee, ok, kom een stap aan met die program. <clears throat> Eh, baie van julle behoort te weet, dat het op die oomlik is dit die contract. Die contract is een eh, competitie, een sangcompetitie, waar mense een na die ander uitgeskakel word. En ek het ontbeginne volg, lang tyd getrug, en daar was specifiek een meisie wat, uh, wel, een dame dan, sy is al 35 jaar oud, wat elke week, och, sommer drie keer een week, het sy uh, eh, likies op haar Facebook gesit en ek het hulle geluister en nooit jy iets daarvan gedink nie. En uh, toe een dag, toe sit sy hierdie specifieke likie op, waar sy omsing, en dit is wat be quiet of so iets, uh, sy sê, shh, jy weet, uh, ek noem hom sommer haar a shh song, en uh, sy sê, dit is hoe dit voel, om verliefd te wees, en ek praat natuurlijk van Mirandi, Mirandi is uh, nou al dier, het volge haar van het sy tiende positie was, in die eerste 10, die eerste 9, die eerste 8, sy is nou in die eerste 3, wat sy nog steeds aanhang, elke sondag aand word het uitgesaai. Kom ons luister na Marandi, waar sy hierdie ene sing, uh, I'm Falling in Love, en dan sommer direct daarna, laas sondag, het sy saam met Tamron Lam, uh, Terren Lam, het sy ook uh, een van Shania Twainse liekies gesing, Any Man of Mine, uh, jy weet, en, uh, dit het daar deurgesit na die derde plek toe. Kom ons luister, hier kom Marandi met Marandi, uh, I'm falling in love. Enkie, enkie, jy het nou nog nie vir my gesê, hoe voel dit vir jou, om deel te wees van die contractse top 10 nie? Hoe voel jy my, joh? Wel, dis is om verlief te wees. Soos jou eerste schoolkras. Jy is opgevonden, jy is skam, jy is bang, jy jy wil jy voel jy wil mal word van excitement maar jy wil ook stilte hê ek weet nie dit wag wag ek gaan dit vir jou verduidelik in 'n liedjie just say. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. till it's over and then shh, shh, it's nice and quiet shh, but soon again natuurlijk een wat een mens moet kyk ook uh, op die video uh, om om rechtig te waardeer. Maar van die oomlik wat ek daai ene uh, ge, geluister het, het ek uh, meer in uh, Marandi, ek het dadelijk daarvan geskryf, hey, wil jy nie uh, onderhoud aan my afstaan nie? En uh, dat uh, kan ek my, toes, toe hoor ek eers dat sy betrokke is by die uh, contract en uh, sy sal sodra die contract of sodra sy uitval, sal sy met ons gesels. So ek sien uit daarna, uh, Mirandi, dat uh, ons een van die dag gaan gesels vanaf jy topposiesie behaal. Kom ons hou duime en kom, hier is die een wat jylle laas sondag gespeel het in die program en uh, dit is saam met Tern Lamb, Any Man of Mine, uh, man, ook magnifiek. Lekker luisteren. Honey, he still better love me. I can be late for a date, that's fine, but he better be on time. Well, it is. as hy, elektries mense, elektries sê ek vir julle, die Mirandi, a new star is born, watch, die, uh, watch this spot, soos hulle in Engels sê.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 Ek praat natuurlijk van The Deliens en Hallo Annetjie, Annetjie Forrie daar van Port Elizabeth. Ek sien jy is ook ingeskakel. Baie welkom by die program en geniet, geniet, geniet. Dit is ook om ek het doen. Ek wil jy, jy moet het geniet. As jy vir my sê, jy geniet het nie. Wie hoe, hoe, hoe knou sal het my gee, hy jessie mense, <laughs> ek wil hee, julle moet het geniet, kom ons luister na die Deleens en hulle sê, look out, here comes tomorrow. Look out, here comes tomorrow. wish I could borrow someone else's shoes. as hy, dit was uh, die Deliens en hulle het uh, Look out, here comes tomorrow en dit, ek dink die volle extent van hulle uh, roem of hulle uh, treffers was maar uh, Look out, here comes tomorrow en dan die ander enekie uh, When love comes knocking at your door ek kan nie denk aan enige iets significance anders as daar die twee wat hulle voor bekend was nie. Okay. Nou, The Man in Black, soos hy al onbekend was, was ook die naam Undertaker, met uh, Tye laat hoor, dit was juist oor die zwart kleren wat hy ook voor bekend was. Hy praat van Johnny Cash. Hy was die vierde kind van 7 en hy was in 1932 in King, Kingsland, uh, Arkansas geboore. Hy leer op vroege ouderdom by sy ma hoe om kitaar te speel en begin ook tydens sy militaire opleiding as morse kode ontleder in die Britse lichtmacht sy eerste groep genaamd The Landsberg Barbarians. Die kenmerkende litteken op sy wang doen hy op gedierende hierdie tyd toe hulle putsweer op sy wang uitsnij.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 Right, in april 1973, onder die aansporing van Tommy Dell, Suid-Afrikaanse sanger, ne, jylle allemaal ken vir Tommy Dell, het Tommy Oliver, een van sy eie composities, I Wanna Live, by GRC opgeneemd. Die snit het reeds een geruime tyd by sy optreders uh, eh, wat hy omgesing het en dit was baie gewild onder die publiek, maar met die uh, uitreiking van die solo 7 was het onmiddellike treffer, want die mense het al klaar geken, nie sien. En die snit het een nationale springbok top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In november 1973 het die snit die hoogste posiesie, namelijk die derde plek bereik. Die treffer het in een jaar, uh, in een jaar vir Tommy een dubbele gouwe toekening verwerf. Tommy Oliver sing nou vir ons daar een, sy eie ene, en uh, ja, uh, I wanna live. MUZIEK blue Tommy Oliver, en hy het op aandring van uh, Tommy Dell, het hy sy plaat, I Wanna Live, laat opneem, en daar luister ons vandag toe nou, na die specifieke plaat. Nou die volgende oukie, of oké, okay, kom ons doen weer, ons het net nou een gespeel van The Sweet, en ek het gesê, hulle is This Sweet, of The Sweet, of wat ook al, maar uh, kom ons luister hierdie keer na Fox on the Run, van 1975, van diezelfde groep. Hier kom hij. How about sweet, Fox on the Run, <laughs> Colombo on the Run, a big record. Sanderan on the run met The Sweet, soos uh, hulle voorheen ook net nou het hulle vir ons iets gesing, kan nie onthou wat nie, maar in elk geval, hulle was al vandag op die program gewees, hier is hulle tweede verskyning, en ja, Louisa Heinzmeier daar van Kroonstad, ek sien, jy is toe al die tyd ingeskakel, jy het net so stillekies daar in die achtergrond gesit, en eh, uh, uh, jy sê jou beerdkracht het net betijds aangekom toe die program begin, drie uur, toe kom jou beerdkracht aan en uh, toe kon jy heerlik saamluister, uh, wel, tot nou toe nog en uh, ons het nog so 20 minuute om te luister. <clears throat> die ou wat nou op die draaitafel le, hy le daar uitgesprei op die draaitafel, hy is Brian Highland, nou, wie van julle onthou hom? Hy is gebore 12 november 1943. Eh, o, is vandag, am, nee, is oormorgen, is het sy verjaarsdag. Ah, baie geluk Brian Island is een Amerikaanse popsanger en instrumentalist wat gedurende die vroere 1960s besonder suksesvol was. Hy het een nummer 1 treffer op die Billboard Hot 100 gehad met sy Itsy Bitsy Teeny Weenie Yellow Polka Dot Bikini in 1960. <laughs> Ander treffers sluit in Sealed with a Kiss en Gypsy Woman wat elke tot nummer 3 gestuig het. Highland het tot in 1970s voortgegaan met opnames. All Music Journalist Jason Ankeny sê Highlandse Puppy Love Pop het feitlik die klank en sensibiliteit van Bubblegum gedefinieer uh, ja, die bubblegum muziek, tydens die pre-Beatles eh, -Beat area, of era. Alhoewel hy uh, sy status as tiener idol, idol, vervaag het, het hy voortgegaan om verskye country beïnvloed albums vry te stel en het later in sy loopbaan bykomende kaarttreffers gehad. Ons gaan luister na die eerste een wat ek gesê het, wat seker sy bekendste en gewildste ene was, en dit is natuurlijk Brian Highland met sy Itsy Bitsy Teeny Weeny Polka Dot Yellow Polka Dot Bikini. Hier kom hy. She was afraid to come out of the locker She was as nervous as she could be She was afraid to come out Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. Two, three, four. Stick around, we'll tell you more. she was afraid to come out in the open a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shelf. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time. more. Stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water. And I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water. And the poor little girl's turning blue. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini she wore for the first time today. And it's she, Dixie, teeny weeny, En ja, dit is al ietsie bietsie teenie weenie twillop polka dot bikini en die ou het sy hart uitgesing oor uh, die bikini wat die meisiekie gedraad. Nou, ja, jylle moet, nadat ek klaar is met hierdie program, ek maak so 5 uur klaar, moet jylle nou nie weghaardloop nie. Jylle moet ingeskakel bly, luister dan nou maar na die, uh, wat noem hulle dit, die, die die uh, eh, DJ, die auto DJ, wat vir julle muziek sal bring, tot 6 uur, dan kom Rudolf, en hy neem oor, en eh, soos ek sê, Rudolf het altyd een lekker, lekker saam geselsprogram, skakel in, gesels met Rudolf, en uh, ja, as julle onder die uh, uitsending of op die uh, blog kyk waar ons uitsaai, net onder dit is daar so een eh, eh, tekenkie a, eh, gesels met die ouwe in die atelier, klik daarop en dan los jylle vir my boodskap en dan gesels jylle lekker saam en luister na sy lekker muziek ook. Dit is uh, sessie vanavond. Wat hy, en hy bly aan, ek dink, tot by 8.30, as ek het nie mis is nie, ja, 6 uur tot 8.30. Ok, nou, ons het hierdie dame al so baie gespeel op hierdie program. Ek gaan daar nie eens aankondig nie. Ek gaan net sê, sy is Jenny en Jenny gaan vir ons sing Somewhere. O oh, nee, nee, nie Somewhere over the Rainbow nie. Het is oor a rainbow, maar sy sê Wish Me a Rainbow. Virginia Lee. Wish me Wish me red roses. yes, die vrou het een arsenaal van plate wat sy uh, opgeneem het en vrygestel het in daar die jare. En uh, ja, geen wonder, sy was die moeder van country muziek in Zuid-Afrika. Die dames, uh, wel, deesdaad is het Barbara Rey natuurlijk, wat queen of country is, maar uh, hierdie Virginia Lee het net soveel invloed gehad in die jare. Nou, uh, ja, ek het vroeger vandag, soos ek sê, my, my, my uh, eh, sierstofmachine het <laughs> onklaar geraak en uh, toe gaan ek daar na my dochter toe, sy is veeartsie so op die dorp en ek gaan sit in die hondetheater daar en uh, ek uh, gaan sy uh, aan haar uh, sierstofmachine daar en uh, dit het my weer so bykie opgecharge, ja, uh, my weer, uh, ek, ek, ek, ek uh, soos ek sê, ek was listeloos en uh, sierstofloos, maar uh, dit het my, en toe ek daar klaar is, toe gaan loop ek buiten in die tuin rond, <clears throat> nou sy het een groot, groot, uh, syringboom daar, so in die besies leer die wereld vol, Nou, ek uh, het van die besties opgetel om te plant, maar nie om uh, eh, het in die tuin te plant nie. Ek gaan uh, die besties plant om uh, bonsai boompies. Ek dink is een ring sal nog hulle mooi bonsai boompie maak. Ek hoop hulle kom op in die eerste plek. Uh, ons sal maar sien wanneer ek hulle geplant het en dan ek ook een groot stuk van haar alwijn afgebreek en uh, ek gaan hom ook hier ewers plant. Ek het een groot pot geplant waar hom gaan insit. Maar ek van, ok, ons tap aan met die programme nou, jylle weet wie's Nina en Frederik, hulle is die twee wat uh, Listen to the Ocean sing, maar hierdie keer sê hulle Little Boxes, jy weet hulle praat so van hoe amal in een box geplaas word. Uh, jy is een soort en jy word in daardie boksie en in daardie boksie geplaas en so leer amal jou ken. Nina en Frederik Little Boxes Without tops, is ne? Little boxes on the hillside Little boxes made of ticky-tacky Little boxes, little boxes, little boxes is all the same There's a green one and a pink one A blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all go to the university and they all get little boxes all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf house and drink their martini dry. And they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. and men the family And they all get put in boxes Little boxes all the same There's a green one and a pink one A blue one and a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same Ah, Little Boxes, ja, uh, en dit was eh, Nina en Fred Frederik, ja. John Robert, hy is bekend as Joe Cocken, he, geboore 20 mei 1944 en oorlede op 22 december 2014. Eh, hy was een Engelse sanger wat bekend was vir sy grijs-blue-achtige Uh, eh, bluesachtige stem en dynamische verhoogoptreders wat expressieve lichaamsbewegings bevat het. Die meeste van sy bekendste enkelsnitte was omsla van sy liekies dier ander kunstenaars, alhoewel hy ook een aantal van sy eie liekies vir die albums uh, eh, gecomponeer het. Jennifer Jean Wons, sy is geboor op 3 maart 1947, is Amerikaanse sangeres en liekieskrijver. Sy uh, het as uh, sangeres op een aantal filmklankbane opgetree. Sy het twee Grammy toekennings gewen in 1983 en uh, vir die Joe Cocker duet Up Where We Belong. Julle het geweet ek beweeg soen toe ne. En in 1987 vir die Bill Medley duet I've Had. Uh, the Time of My Life, uh, is die liekie, I've Had The Time of My Life, Warns het ook uh, nou met Leonard Cohen saamgewerk. En nou kom ons luister na Joe Cocker en Jennifer Warns, waar hulle daai ene sing, Up Where We, nee, nee, ja, Up Where We Belong, dit is recht.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 But we climb a step every day. Joe Cocker wat haar uh, eh, Up Where We Belong en ek sien die tyd gaan ons inhaal so ek het nog net twee wat ek vir julle gaan speel die eerste een daarvan is Likie, sy naam is Everlasting Love is geskryf dier Buzz Kaysen en Mac Gaiden oorspronkelijk uh, treffer van 1967 vir Robert Knight en sê dit die herhaardelik herhaal met sukses van uh, dier Love Affair, as ook Town Criers, Kalt, uh, eh, Karel Carlton, uh, Sandra en Laura, Gloria Estefan. Nou ok, kom ons luister na Everlasting Love van Love Affair. Lekker luister en dan gaan ek uitspeel met die volgende ene. Love Affair, het Everlasting Love daar vir ons gesin en dit bring ons aan die einde van ons program. Onthou om sondagmiddag, sondagochend het ek die preek vir julle om 10 uur, dan die middag uh, eh, 5 uur. Ga, uh, eh, ja, uh, nee, is 3 uur tot 5 uur, uh, gaan ons luister na eh, Sondag uh, Uitspan, wat ook lekker, lekker rustige muziek is, uh, om hierdie naweek gevoel van julle af te skit vir die week wat voorlee, en dan daarna is dit uh, die uh, bybelstudie wat ons behandel met uh, Eh, die boek Lukas, ons trek nou op die 52ste uh, eh, hoofdstuk hierdie nawek uit die totaal van 101. Baie interessant en lekker om na te luister. Ek speel uit met Ned Muller en die liekie wat hy vir ons bring is From a Jack to a King en lekker nawek vir julle verder en een lekker week wat voorlee, onthou om ingeskakeld te bly vir Rudolf se muziek, uh, eh, 6 uur vanavond, en uh, ja, en die lekker gesels wat daar gaan plaasvind. Uh, good night. I'm a jack to a king From loneliness to a wedding ring I played an ace and I won a queen And walked away with your heart From a jack to a king. With no regret, I stacked the cards last night. And Lady Luck played her hand just right to make me king of your heart. subject to a king. come a jack to a king.